Laida paaugliams yra racijos. so far feel so real all this time So let me know when we get there. sveiki. Čia yra racijos. Ir čia yra domas. Ir aš kaip niekad jaudinuosi. <laughs> Jo, Adamas labai jaudinas šiandien. Mes esame, mūsų studija šį kartą yra nacionalinė Martino Maždo bibliotekoje, Palangos vasaros skaitykloje. Ir mes, Vaikų kampelėje. Tai mes sėdime tarp knygų čia visokių. Taip. Ir, ir kažkaip norėčiau šį kartą pradėti tokią sentimentalią istoriją, kaip sutikau Adomą iš tikrųjų. Ne tai kaip sutikau, bet, bet kaip, kaip ten viskas buvo. Kad kai aš jį sutikau, jis jau metus buvo ir racijose, ir mhm. jau, jau vedė laidą metus. Ir aš kai jį sutikau, jis buvo toks vaikytis, žinai, žinot, bėgiojantis po miestą su AKG mikrofu, tai buvo Adomo kultūriniai ginklai, statantis Betos Tiškevičio autorius ir tiesiog pastoviai cituojantis viską, ką įmanoma. Ir atsimenu, kai prisijungiau prie jo ir mes pradėjom sezoną kartu, sėdėjom ir žvengiam, tai žinot, tas juokas per ašaras, kai tu juokies, bet tau yra labai tai liūdna, nes sakai, tai taip, tai mes čia visus kviesim, tai čia ir su Donskiu kalbėsim apie politiką. Ir, ir su Jakilaičiu, ir su visais. Ir, ir, ir su Nastaravičium ir sakėm, ir su Richardu kalbėsim, ir, ir dabar jūs esate. ir taip ir studijai. kalbam. O Richardas Jonaitis yra radio laidų vedėjas, dirbantis LRT radijoje, LRT opus ir vedantis tokias laidas kaip paraštės, kaip švelnus tardymai ir e, dienos pulsas ir dar daug daug projektų galvojantis matyti. Tai Sveiki. Va. Sveiki, labas, aš labai džiaugiuosi ir žaviuosi jumis. Jūs esate nustabus radio laidų vedėjai, tokių vis rečiau ir rečiau pasaulyje, turinčių Oho. savo balsą, turinčių, na nu, kažkaip besistengiančių natūraliai kalbėti, ne, ne pagal klišes, štampus, nes, žinot, yra tie štampai visi. Yra linijai. štampai. Ir labai lengva jais kalbėti, jūs mokate tikriausiai, ar ne? Aš moku tikrai. Aš nemoku, Pakalbėkit, aš pasakysiu, ar gerai kalbate. Na, šiandien mūsų studijoje e, radio laidų vedėjas LRT opus bei LRT, šiaip radijas. Na. Gerai, gerai. Jo. Laiką dar reikėtų pasakyti. Laiką. Dešimt po trečios. Taip. Saulė šviečia. Nu, laiko geriausia. Pro langą matome kyla saulutė. Prie... O dabar klausimas bomba. <laughs> Bombos klausimas, ne. Geras, ačiū už pagirimą. Mm. Bet mes dabar esam labai tokie excited ir tokie visi. Bet kaip jums sekas, kaip, kaip šiandien jums sekas? Ai, gerai labai. Yra brolis atvažiavęs, e, nes aš jau daug metų kaip negyvenu savo gimtinėje, plungėje. Mm. Tai... Jūs iš plungės? Aš iš plungės, jau. Tu ką nepasirašė laidai? Aš ne. Pasirašiau, aš viską prieš. <laughs> Bet jinai šaunuolė, išmokstama tos laikus, žinokit, kartais jau ir ruoštis nebereikia vis tiek. Klausimai, po to, kai žmogus atsakinėja klausimus, jau gali reikia ir šitą klausimą pagalvoti. <laughs> tai va, atvažiavo, jam yra septyneri metai, tai mūsų didžiulis amžiaus tai skirtumas. Nu, ir jis toks nedrasus, nu kaip ir aš buvau, ko gero visi mes, ne, augom būnam, ne, nu, nebūtinai visi, bet... Tai va, ir aš stengiuosi jam tą, tą, tą parodyti ir žiūrėti, kas jam įdomiau. Ir aš, kadangi vaikų neturiu, tai man yra ne visai suprantama, kaip tą vaiką reikia prižiūrėti, jam tenka nors pykinti, nu, tarkim, pykinti ir man atrodo, kad čia šraiks reikia kviesti. Reanimacija ar, ar, ar ką nors tokio. Geras jūsų laidos pavadinimas, beje, yra racijos, ar ne? Labai geras pavadinimas. O jūs, jūs žinot, ką tai reiškia? tai yra racijos, yra racijos, nes labai dviprasmiška. Viena tai vertus tai radijas, ryšys kažkoks egzistuoja, <laughs> kita vertus yra, yra logikos jo. tame, ką jūs darote. Iš tikrųjų, sakėt dar dabar, kad ir redučius jam nupirkot. Nupirkom, radom e, padėvėtose, <laughs> e, padėvėtose daiktuose 8 eurų, 50 procentų. Nu, nu tai va, palangoje aš turiu. <laughs> Tai- Visgi nebūtinai brangiausia palangoje. Ne. E, taip, ga, gali būti, man atrodo, brangiausia. Man atrodo, neadekvatu yra tie apsistojimo ir nakvojimo reikalai. Kažkaip jie liktais brango trauki dėl restoranų. Taip galvoju, kaip čia buvo, nes bandžiau lyginti prancūzijos kainos ir čia tai taip. Prancūzijos, prancūzijos kainos. Prancūzijos kalnuose, prisimenu, geriam vinelį. Ai, bet pas jūs nepilnamečiai, nes tai geriam... Uh, geriam. Gira. Prancūzišką, taip. Gira, be abejo. Prancūziškąją garsiją gira. Taip, taip. Iš tikrųjų, mes tik išlipom šiandien iš autobuso, nes mes išklaipėme. O, nu, aš jums prirodysiu gerų vietų. O, gerai. O, bet, tikrai? Bet, o, tai. Mes tik išlipom, pirmas dalykas, kas atsitiko, tai prie mūsų prie vyras, kuris valgė bandelę ir jis taip, gal jums reikia kambario jo, ir mes taip, ne, ne, mums nereikia, viskas gerai. Tai čia... O tai kur gyvensit, kur apsistojate? Oi, mes, Oi, mes tai- grįžime klaipėdą. Taip, mes pasikalbam su jumis ir važiuojam atgal. Mhm. Bet tai va, pasikalbam su jumis ir labai norim pasikalbėti ir, ir labai norisi iš karto taip imti ir taip griepti. Griepti tiesiog. Ištraukti. Taip, šiaip taip. O kaip jis tapo tokiu? Tiesiog, aš nežinau, mes, kai e, prieš laidą diskutavom labai ilgai ir galvojom, kaip čia ką, kaip čia imti, kaip ir taip toliau. Ir e, iš, iš karto toks iškilo klausimas, kas jums apskritai yra? Kas jums, kas jums yra? <laughs> Kas, kas jums yra, kad jis toks? Bet ne, kas jums apskritai yra radijas? Ar tai yra ats, kažkaip tai yra vieta, kur galima atsiverti ir atverti kitą, nes ką tu darai per pokalbį, tu bandai atverinėti ir ištraukti kažką iš žmogaus, ar, ar tai yra labiau kaip apnuoginti problemas ir kažką keisti. Mm. Jūs kalbate truputėlį iš šono nuo mikrofono, tai vėliau Adomas... E, ne, ne, aš, aš, aš, jūs paregliuojate. Aš visada tai taip darau. Reikilinis lygį ir tada būna ja. sudėtinga. Tai radijas, kas yra vai, išsipildžiusi vaikystės svajonė, mm, darbas, kuris Nu, kuriam, pažiūrėjau, yra įdirbis, ar ne, atrodo kažkoks įdirbis, nežinau, koks nors vairuotojas, pavyzdžiui, visada žino tas pačias gatves, ar ne, jis dirba 10 metų, o, o radio vis vien, aš turiu patirties, bet kiekviena laida yra tarsi nauja. Mhm. Ar ne, kiekvieną kartą gali būti kitaip ir aš savim tiek ir tiek kartų kiekvieną dieną nusiviliu, nu galvoju, nu va čia taip aš nekėjau. Tai prasme, žinot, būna, kalbėjai, nesidėlioji, nerišliai, kažkas. Oi, tikrai taip, žinom. Taip, ir, <laughs> ir galvoju, nu tai čia išėjimą gerą padariau ir net gėlę, toks raudonis, nevalingas, nu, nu, išpila. O radijas man vis vien, tai yra kažkoks įstabus dalykas, tai yra savotiškai magiškas dalykas, nes įsivaizduokit, štai per mikrofonus ar ne per kažkokią sudėtingą techniką skrieja tavo balsas įkaškinau automagnetolas, įkaškinau sinukus, tai esi taip arti to žmogaus ir, ir tada gali, nežinau, kažką papasakojęs, gali kokį nors labai gerą kūrinį parinkti ir, ir bandyti tokią organizuoti harmoniją per tą kelių valandų laidą, ar ne, kad viskas būtų kažkaip susiję. Kaip jūs būrėt čia? Jo, jo, jo, būrėjas, būrėjas. Pokalbis. <laughs> įdomus pašnekesys, tada koks nors geras kūrinys na, ir, ir nežinau, galima kelias valandas tokio stebuklo sukurti žmonėms, man atrodo. Mhm. Ir nuoširdumas, ar nelabai svarbu, man atrodo, mm. domėjimasis, kad pačiam būtų įdomu, nes aš taip, aišku, kartais graužiu, aš nežgalvoju, ar iš tikrųjų, kartais galvoju, kad iš vis niekas nesiklauso, aš tikrai turiu tą bėdą, kad aš galvoju, o, o, o ką jeigu dabar iš vis ne vienas žmogus nebesiklauso tų pokalbių, pavyzdžiui. Tai... Bet, bet dirbant LRT, tai nu, neįmanoma, praktiškai. Opusė įmanoma, aš, nu, aš geopusė dar dirbu, tai ten, tai... Būna, žinot. Vienas sako, kad mūsų reitingas yra vienas procentas, kaip, pavyzdžiui, kitų ten komercinių yra apie 20. Tikrai vienas procentas. Jo, ir aš nežinau, ar aš turiu netikėtais reitingas, nes manęs, pavyzdžiui, niekada nėra apklausę, tai aš nežinau. Mm. Tai va, bet tai gali būti, o ką jūs negalvojat? Mes jūs visada galvojame. Mes... Ne, mes tai pratę, mes, mes žinom, tai kad mūsų ko gero klauso gal penki žmonės ir tai mūsų šeimos nariai. <laughs> tai, šitos laidos bus daug perklausų, ne tiek daug, kiek Jekilaičius, Donskio ir Nastaravičiaus. Nors ne, Nastaravičio plenkščio, Nastaravičiaus mažai perklausų, nors jis yra labai labai įsitikinęs. labai nustavė laida. Jo. Um, Stabės mėgybė. Žinot, labai ilgą laiką e, ir vis dar E, jūs buvote tas žmogus, kur, o Dieve, kaip norėčiau jį pakalbinti, nu kaip norėčiau, o vad kas jums yra tie žmonės? Kartais yra pareiga, dėja turiu pripažinti, dėl to tam tikras laidas dabar pasitengiu kažkaip taip priretinti, kad, kad nenuvilt klausytojų, kad nenuvilt, nu, aš nežinau, ar turiu, ar tu gerbėjai, jūs turit penkis, sakėt gerbėjus, aš galvoju, dvylika tai kad jų nenuvils, nes aš žinau, kad yra tos reguliarios perklausos ir kartais man atrodo, kad tikrai čia prasto klaida gavosi, vis tiek reguliarių perklausų yra tam tikras kiekis. Tai mhm. va dėl to dabar priretinau, kad iš tikrųjų išsirinkčiau tas asmenybės, kur man domi, nes kur, kur man yra labai įdomu, nes šiek tiek liūdnokia yra, kai reikia, pavyzdžiui, reguliariai, tarkim, į savaitę po vieną laidą padaryti ir kai kartais galvoju, va, va, va, prisivers, prisivers, ką čia pakvies, ką čia pakvies, tai šiek tiek nukenčia turinys. Mhm. Tai va, o didelė dalis tų žmonių tikrai yra mano herojai, ypač buvo, aš nežinau, nu, man kažkaip vis tiek gyvenimas į kelis etapus yra įsiskirstęs. Aš dabar, man dabar turim du, aš iki 20, kiek čia dabar, iki 30, man atrodo, keliavau. Nu, prieš porą metų aš tik grįžau mm -hmm. į mhm. Lietuvą, aš buvau išvaręs 3,5 metų pakeliauti po Aziją. Ir iki Azijos aš šiek tiek buvau vienoks. Man, sakykime, tai Lietuvo žmonės, mm, nu, koks nors Donskis, Kazas, man jie tikrai buvo didžiuliai, milžiniškos asmenybės. Mm -hmm. Kai aš pakeliavau, ar ne, šiek tiek pamačiau pasaulio, galima sakyti, kad Lietuva šiek tiek pamažėjo. Ir dabar toks va, adekvatus santykis, galima sakyti, nu, ne, ne tai, kad adekvatus, nes galvoju, aš esu lygus jiems, be abejo, kad ne, nes jie yra akademikai ir daug metų mokinėsi. Ir arba kažką veikia gilinęs į savo profesiją. Bet aš jų taip nebesudėvinu. Mhm bet jie man vis tiek yra įdomus ir pagarbos verti žmonės. Jie, jie skatina vis vien kažkokią toleranciją, susikalbėjimą ar ne, ieško kažkokių tiesų ir panašių dalykų. Nėra tokie, kurie kategoriški ir bando tik prieš priešint, prieš priešint, prieš priešint, ko irgi netrūksta dabar ir man atrodo yra netgi per daug. Tai va, vaikam. <laughs> Taip, o, bet tarkim, jūs apskritai jau kalbėjote su tiek daug žmonių ir su tiek daug žmonių, kurie jums yra jūsų herojai, pavyzdžiui, bet ką dar norėtumėt pakalbinti, ką galėtumėt pavadinti, vad, šitas žmogus galbūt yra mano gyvenimo pašnekovas ir aš laukiu, kai aš galėsiu turėti pokalbį, galbūt tai net ne radijui. Mm. Tiesiog. Šiaip gyvenimo pašnekovas. O kartais nemanot, kad būna dar tie pašnekėsiai geresni negu kad, na, geresni šiaip tikrų, nežinau, vakar, vėlgi tada dabar sekmadienį, man atrodo, vaikštinėjau po Rumšiškių liaudės baigties muziejų. Ir tenai dirba daug vyresnio amžiaus žmonių, na sakykime, nuo 50, pažiūrėk, iki 70 ar ne. Ir jie taip atsidavė tam savo darbui, jie tiek daug žino, taip įsamei gali papasakoti, jeigu apie karietas, ten kažkokias tarp, mhm. tarpų kario ir ne kada Lietuva buvo laisva, taip įsamei gali apie tą kiekvieną. Ir, ir nežinau, ir tie pašnekesiai kartais būna įdomesni negu kažkokie planuoti gatvėje, paprastas pašnekesys mane labai nustebina. Man labai patinka kartais keliais sakiniais užkalbinti žmogų. Empatija, tai empatija, ar ne pajaus, kaip tas žmogus jaučiasi, mhm. bandyti kažką pasakyti, paklaus, pajokauti. Tai Arvidas Sabonis, trumpiau tariant. Atsakiau visų klausimų. Reiktų pasiruošti, reikia šiek tiek daugiau, kad žinot, kad ne, nepradėt kokį nors koks, kad žin būtų Arvidui Saboniui labiausiai atsibodęs klausimas. Nu tas aikštelė, tai aikštelė, aišku. Tai bet... Arvidai, tai koks jūsų ūgis, kaip pradėjote krepšininkų karjerą? Arba... Ne, aš, aš galvoju, žinot, koks būtų. Ar turi įprotį palenkti galvą, kai išėjai? Jo, tas geras klausimas. Arba, <laughs> pavyzdžiui, kaip jums sekės, nežinot, kad jo žmona ar ne, buvo kažkokia istorija, kad truputėlį daugiau mhm. alkoholio vairavimas šiek tiek mhm. negerai, tai aš manau, kad toks klausimas jį žaistų. Mhm. Ir tai yra vis viena, kiekvienas žmogus turi iššūkių, tai nebūtinai apie juos kalbėtų, kalbėtų apie tokį didingumą, kai žinai, jisai prie nu, gero humoro vyrukas, šiaip toks žmogiškas. Tai va jį norėčiau pakalbinti. Bet neva jis pas mane neteina, o neteina, aišku, dėl to, pradėkime, kad aš taip vis ir neparašau pusantrų metų laišką į Lietuvos krepšinio federaciją, kad <laughs> tai neteina, ar vis tavolis. Dievas klausė, ne aš to išpildysiu, bet nusipirkau loterijos bilietą. Tai Va, tai taip, taip, aš tą dažnai. Iš tikrųjų, tie nuostabus pokalbiai atsitiktiniai. Dažniausiai ir būna geriausi. Taip, taip. Tik nerašom jie. Taip, jie neįrašomi, bet vis tiek gali apie juos pasakoti galbūt. Sumučiute va vakar, sekmadienį, prieš vampės vyną labai labai išsamei ir daug kalbėjus kažkaip atvėrė tokius dalykus, kur... Nes man atrodo, mes tuos pokalbius ir pamirštum, nes kiekvieno žmogaus gyvenime, ar ne, mamos, tėvai, ten seneliai, jie, jie aišku, atrodo, kad kartojasi ir lygtais ir nuobodokai yra, bet yra tokių pustonių, kur dar nepasakoja. Ja kad nežinom, kaip sugalvoju duoti tokį ir tokį vardą, pavyzdžiui, ir iš to gali gimti kažkokia gražiai istorija, nežinom. Ot, mhm. Tai tas, o kaip, o kas iš vis yra gyvenimas, o gal visą tai yra vienas ir tas pats, ar ne? Praeitis, ateitis, nežinau, kartais man atrodo. Taip. Na, mūsų laida jau į filosofinę. Mhm. o kas būtų, grįžkim gal, aš manau, prie radio galim, o kas būtų, jeigu nebūtų radio tavo gyvenime? Būtų, žinokite, sudėtingoka, gal netgi banditizmo kažkokiais keliais būčiau pasukęs. Ne, gal nebūčiau pasukęs, bet aš turėjau porą tokių kompanijėlių savo paauglystėje 16-17, tai viena mano bendramžė, tai aišku, kad buvo labai išdykė jaunuoliai ieškodavome, kaip gauti kokį porą litų ar ten kažko. Bet tarkim, jeigu tiesiog ištrintumėm radiją dabar iš jūsų gyvenimo, kas liktų? Ai, varyčiau keliauti. Nu, arba televiziją kitvertus. Ar mes apskritai apie mediją kalbam, jeigu ištrinam mediją? Tiesiog į, į, tai, kas liktų jūsų hobiai, jūsų, mes žinom, kad jūs mėgstat kaituot. Kaip aš sakau, mokinuosi. Mokinuosi. O, mm. Bet um, tiesiog, kai, kai jūs tiek laiko dirbat radijui, ar jums iš tikrųjų užtenka ten save realizuoti? Ar nėra taip, kad gerai, aš čia jau einu, einu einu, aš, aš jau čia ir net ne... Nes jūs esate ten, kur mes einam, galima mm. taip sakyti. Ir Aha. kur dabar jūs einat? Jo, mm. kas BBC, toliau? Kur kas toliau? BBC būtų įdomus iššūkis, arba Al Jazeera dar geriau, bet uh, dabar aš noriu į televiziją. Mes prasmingas laidas, Aha. gyvas eteris, tiesioginiai pasijungimai, kaip buvo per kultūros naktį, pavyzdžiui, man labai patinka, labai didžiulis, nu, didžiulis azartas, nes yra kelios iš vis yra tokia, sakykime, mobili komanda, keturi žmonės, ar ne? Vairuotojas, mhm. technikas, garsistas tada ir aš, ir aišku, yra centre, yra prie pulto, kur dirba dar daugiau tų žmonių. Tai va, atvyksti į vietą, čiūdžiu, pasitikrini ryšį, apžvelgi situaciją, nekalbini, improvizuoji tiesioginis eteris kamerą ir labai protas. Man irgi labai veža toks dalykas, jo. <laughs> tai va, čia galbūt yra kitas etapas. Radijas, kaip ir sakiau, galėčiau apsimesti ir sakyti, kad, e, o, labai įdomu ir čia aš save visiškai realizuoju. <laughs> Bet ne, jaučiu, kad šiuo metu turiu daugiau energijos negu tik radijas. Mm. Radijas irgi labai įdomu, bet galime šiek tiek ir daugiau nuveikti. Gerai, yeah, o, o dar kitas dalykas yra, kad nežinau, kada čia bus gyvenime, jau buvo vienas kartas ir aš vis tiek ne iki galo išsikeliavau, o, o dabar dar Taip, kažkur skamputyje svajonių pamastau apie važiavimą vėl į Filipinus, kur yra 7107 salos, pamanykite tai įsivaizduoti, ką tai reiškia. Oho. Ir kažkokiu tai būdu susiorganizuoti kokį nors mini autobusiuką, tokį kokį nors senovinį, bet visai važiuojant, įsimės ten porą dviračių, palapinę mėgmašį ir bandyti važiuoti from coast to coast. <laughs> Ir žodžiu, kažkur nakvot. Aš mėly mano mergina, šuo ir, ir, ir, ir, ir palapinė. <laughs> Geras. no, tai geras. Nes o dviračių reikia tam, kad, suprantat, kai kurios salos yra labai labai mažos ir su juom keltai net nekelia, nu, ką reiškia keltai, valtis tiesiog didesnė nekelia mini autobusiuko. Mhm. Tai tos dviratuvas opa ir saloj. Žodžiu, irgi reikalai. Žiūrėk, vandenį su dviračiu per vandenį su dviračiu būtų didvyriška. <laughs> valtis, valtis. Ai, valtis. Plaukas į salą. Išaiškino lamas. Supratau. Bitininką dar pakalbint būtų kokį įdomų, ar ne? Bitininką. O, bitininką. Pabūt, pabūt su juo pilnai, sako, bitelės neduoda medaus, jeigu esi blogas, ar ne? Kažkaip sukandžia. Mm. Va šitie dalykai man dar įdomu. Išmedituoti nu, bitininką. Kas yra tarpas, A. ar ne? Tarp bičių, bitės, čia yra bitės, čia esi žmogus. Ir kas yra tarp to, ką jūs jaučia, energetiniai srautai. Kaip mm. tai pamatyti? Taip. O kas man dar labai domintų, mm, kosmosas, visata, šitie dalykėlė, ne kaip čia yra. Aš, Žemė ir, ko, ir visa visata. Nes man atrodo, kad kažkaip čia yra labai labai susiję, nes viena vertus žmogus yra toks milžiniškas ir neatsiejamas, nesuskaičiuojamas, ne, ne, ne netrodo, mhm. mes tikrai esame pripratę prie savo kūnų, bet mes jų nepažįstam. Žinom, pavyzdžiui, kas bus, jeigu ten nedaug dėjas lankstelis vienas, koks nors trečias, ketvirtas, penktas lūšta ir kas atsitinka tada ir mūsų mąstymo galimybės, intelekto galimybės, mūsų minčių, juk tai yra viena vertus begalybė, tada mhm. kita vertus žemė yra didžiulė ir Va šitie dalykai, bet kaip iki jų prisipank, prisikas, na, mm. šamanizmas galbūt. Šamanizmas, egzistencinė mhm. plotmė, čia jau. Mes vis linkstam į tą filosofinę pusę. Bet tai ir gerai, man ir tai gerai. patinka. Čia kaip apie, žinot, vidūną ir Gerai, jau prasideda. E, iš tikrųjų. Jums imponuoja, ne e, vidūnas yra vidūna lėja palabai. Man bet... imponuoja daug dalykų, apie, apie kuriuos jūs dabar kalbate. Tačiau aš manau, mes labai norėtumėm dabar padaryti tą savo žaidimėlį, kurį mes darom. O jėga. Galbūt. Padarom. Nu, padarom. Nu, padarykim. Aš manau, padarom. Čia yra toks. Um... Bet nereikės lažinti. Tai va, tai gyvenimo paradoksas. Čia, vienu žodžiu, bet kaip. Mama mija. Gyvenimo namas. Stebuklų šalis. Gyvenimo, gyvenimo vaistas. Sipija. Gyvenimo. Sepija. Vagis. Donoras pavogęs mano kraują. Gyvenimo stabdis. Aš pats. Gyvenimo, Gyvenimo kodas. 722. Gyvenimo batas. 42. Gyvenimo duris. Atviros. Gyvenimo ranka. Mano. Gyvenimo centras. Šerdis. Gyven, gyvenimo dienovidinis. 12 valanda. Gyvenimo kelionė. Azija. Gyvenimo moteris. Jubita. Gyvenimo žvaigždė. Mm. Mum šviečiantys šitie dalykėliai, kinardai, kaip jie vadinasi, buvo per The Beach filmą paplūdimys. E, planktonai galą. Taip, psichologas turėtų ką veikti. Bet e, mes jau, manau, važiuojame į pabaigą. Aha, ir... nes ir mūsų laidoje yra tokia tradicija, kad salvė kiekvienos laidos pabaigoje padainuoja. Galim visi kartu padainuoti, tai ekspromtu. Iš tikrųjų, padainuoti. Tai mes taip ir darom. Jūs galite duoti žodį, o aš galiu duoti ritmą. Duokit bet kokį. Keturpeščias vakar. Keturpeščias vakar? <laughs> ne, gal vieną reikia. Vijurkas, pavyzdžiui. Vijurkas? Vijurkas? Mm, jungsite su manim. Bet reikia jau iš karto, gerai, pradedam. Gerai. Stebuklų šalyje gimiau už vakar, mačiau prasisukant vijurką savo galvelį, vėjas pūtė Baltiją, šukavo mano kasą ilgą kasę. Mano kasą ilgą kasę iššukavo ir kaip vijurkas aš praskridau ir skridau į palangą ir čia, aš čia, prie stalo, prie stalo, prie tavo gyvenimo stalo, nežinau, bet žvaigždės tau kaip planktonai, kodėl jie tokie, atsakyk tu čia man. Nerdamas tu prieš minulį pilnatį, lieki beveik nuogas, atsakyti neturi ką, matai, kad šviečia tau kelią, nurodo planktonai lyg žvaigždės tavo, š... tavo šaly. Tavo šaly, stebuklų šaly, mes vyrkai, trys, mes vyrkai. keturi. Galbūt. Kokia musė gal <laughs> ir skraido. Gal per knygų koks vaikelis mažas pasislėpęs. Iš tikrųjų. Kaukas. Mažas viduniukas. Vidun, mažas viduniukas. <laughs> Blusyčių karaliukas. Gerai, ačiū, labai smagiai pasikalbėjau. Visų geriau pasim sėkmės. Džiaukitės palangą, yra nebrangių vietų pavalgyti, jeigu norėsit midijų gerų, žinot. Gerai, gerai. Ir, ir taip, tai pasakysit. Ir pasinašius gatvę patys suprantate tikriausiai, kad reikia užėjti mm. maksimum pusantros. Mm, palangos kažkodėl klaipėdėčiai nelabai myli, bet mm. vaflius myliu palangoje, tai ko gero. Nėra labai sveika sveika, sako, geriau avižas iš vakaro išsiimti ir vynių ir šilaugės dabar taip sezonas. Tai aš jau gerai. Ačiū labai gerai viskas, ačiū labai. Jūs, jūs palaukite. Jūs muzikos žmogus muzika, kokią nors dainą. Eh, Bernard Fleischman 0200. Pirmoji, kurį šovė galvą. Labai gerai. gerai. Taigi mūsų laida remia Lietuvos kultūros taryba ir spaudos radio bei televizijos rėmimo fondas. <laughs> Ir mūsų laida rengia teatras Linolėlės. Įrašus visus rasite mūsų Mixcloud paskyroje yra racijos. Užėjkite mūsų Facebook'o paskyrą taip pat. Ir ten galite parašyti ir kokių klausimų, pasiūlymų, pasiūlyti kokių. Galite viską tem. rašyti, kelti nuotraukas į, į mūsų sieną. Galite mums temų kokių pasiūlymų. Taip, siūlyti temas. Vis, vis viską galite siūlyti, mes esame visiškai atviri. Jūsų grįžtamajam ryšiui. Iki. Iki. Iki. Ich habe mir den Wahlspruch zu eigen gemacht. Die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert. Und ich sehe gerne, wenn schneller und gründlicher nach ihm gehandelt würde. Wenn er verwirklicht wird, dann läuft es auf dies hinaus. Und daran glaube ich auch. Die beste Regierung ist die, welche gar nicht regiert. Und wenn die Menschen einmal reif dafür sein werden, wird dies die Form ihrer Regierung sein. Eine Regierung ist bestenfalls ein nützliches Instrument. Aber die meisten Regierungen sind immer und alle sind manchmal unnütz.